Hundoi povas distingi inter homai lingvoi. Ec coni diversain lingvoin. Estas etso, cium onigis nun attribuis nur al homoi. Tamen, nun studajo montras, ancau hundoi povas distingi inter homai lingvoi. Ilia cerbo reagas prila hispana alie, ol prila hungara. En tutte dec ocundoin prilumigis esplorista te amo de la Universitato de Budapesto sub la guido de Mexica neurobiologino. Si estis translogiginta antau quelca iaroi de Mexico al Hungario. Antaue si estis parolinta cun sia hundo cun la nomo cun cun nur en la Hispana. Nun si parolas cun gi en la Hungara. Si demandis sin ciù la hundo rimarcas che la homoe en Hungario parolas alian lingvon. Gis nun, ja onis cias che homoe, cae ec beboi ciui ancora un paroli, rimarcas le differenzoin. Set ciù tio validas ancauce bestoi, tio gis nun restis enigmo. Por el trovi tion. La esploristoi conceptis experimenton aparte por la hundoi. Tiu cele ili metis cun-cun cae alia aliae hundoin en cerbo-tomografan apparaton, ciu povas mesuri la activetsoin en diversae cerbai regionoi. Dum la hundoi devis tranquile resti sidantai, la esploristoi audigis al la hundoi el tirajoin el la infana libro la eta princo, foie en la hispana, foie en la hungara. Ciui hundoi estis alcutimigintai, che iliai possedantoi parolis cun ili principe nur en unu el ambau lingvoi. Tria versio, cion la esploristoi audigis alla hundoi, en habis hazardain sin in de liter sonoi do temis pris pezzo de hazarda arte farita lingvo, por el trovi ciù hundoi en tutte povas percepti differenzon inter homa lingvo cae ne homa lingvo, diras la Mexica neurobiologino. La resulto in la prilumigo on in un publicigis en faca giornalo. Lautio, Hundoi jan ne preferas lingvon contra la hazardai sinsequon de litersonoi, set ili capablas almenau distingi ilin. La hundoi donis malsamain schemoin de cerbai activezoi en la primara auda cortexa regiono. Tio signifas che hundai cerboi capablas distingi same kiel homai cerboi, kio estas lingvo, kai cio ne diras cun autoro de la studaggio. La mecanismo malantau tio tamen povus esti alia olceni homoi, li diras. Dum homai cerboi tute estas agorditai pri lingvo, ce hundoi povus esti tiel, che ili nur re ec conas regulezoin en la sonoi, ciuin ni homoi esprimas. En la experimento la hundoi tamen ne nur povis ecconi lingvon, sed ancau povis distingi inter lingvoi. Las canajoi montris, che tiui test hundoi kiui audis la hispanan, montris alian reagon en la secundara auda cortexo ol tiui kiui audis la hungaran. Ju pli agiai la hundoi estis cetio, des pli bone ili povis distingi inter la lingvoi. Tio indicas che hundoi, laula tempo, lernas la regulezoin de la lingvo, cium ili audas, diras la esploristo. Gis nun la capablo distingi inter du lingvoi, estis observata nur ce homoi, Per la hundo cun cun, cae la aliaidec sep hundoi, la faculoi el Budapesto, nun unua foie povas liberi pruvon, che ancau ne homai cerboi povas distingi inter lingvoi. Ču hundoi estas la solai bestoi, ciui tion capablas, tio restas ancora mal clara. Tio compreneble povus esti trafa, char hundoi nesen cause estas consideratai la plei bonai amicoi de la homoi, cae char ili tra iar miloi estis lernintai percepti lingvon. Estontai prilumigoi nun debustamen esplori tion.